Psalm 23 Prima Sabbati Salmus David Domini est terra, et plen plenitudo eos, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Quia ipse super maria fundavit eum, et super flumina preparavit eum. Quis ascendet in montem Domini? aut qui stabit in loco santo eos innocens manibus et mundo corto corte qui non accepit in vano animam suam nec juravit in dolo proximo suo hic accipiat benedictionem ad domino et misericordiam ad deo salutare suo hic est generatio coerentium eum, coerentium facium Dei, Iacob, atolite portas, principes, festoras, et elevamini, porte eternales, et introibit rex gloriae. Quis est iste rex gloriae? Dominus fortis et potens, Dominus potens in prelio, atolite portas principes festas, et elefamini porte etenales, et introibit rex gloriae. Quis est iste rex gloriae? Dominus vetutam ipse est rex gloriae.